Ezabuli yankaga nemu. Enshara yomuzahe. Waituruwanga ulira okutaka kwange. Uliriza enshara zange. Omutima gwange gutunchubaire. Nyemire andekerero yenzi nintaka aliwe. Ompungye ontwale arwazi. Olikukira obura obwirukiro bwange abayiwe munaragwamani ogumpungya amubisha ntule omuyema lyawe eira iliona mpungire omu mikono yawe okansinga wakunda ibiragano byange wantunga erongoro eyabatina eibara lyawe singa ontunge omukama obura angale ebiro byona aikalire enketo ebiro byona omumabona ga ruhanga omugumise omukisha kyawe no mubwese gwabwawe kityo tindirekera kuoya nisingiza ibara lyawe bulikiro obutosha mpike ebiragano byange